Percil Mas Yudo. Ini sebuah sinden mempunyai karakter suara emas. Suaranya berciri khas, dan bervokal yang sangat halus. halus. Sopo Mas Yudo? Itu adalah Puri. Oh. Dasar orangnya cantik, suaranya juga bagus. Bagus. Hmm. Mpomo aku karo Puri, ki Mas aku pengen dadi duit, Dik. kan dikek neng dompet terus hmm. ngalor ngidul digawa dompete dilebokno cedak bokong mak seret terus piye terus piye halus enak terus arep tumbas mamane kalpamat ah. duit dompet dijimuk serut cek dijimuk anggo tangan halus cekel sampean set Butuh mbas niku lho regane pinten to sing kaya ngoten niku. Iya ro ro ro aku. Lha omonge wong wedok kan. Saman piye Pak dadi apa Pak Man Pak? Dadi duit pelak langsung susukipun lho iki matur nuwun sanget lho Bu. Lho mana tamane sik dilebokne ora dilebokne dompet. Langsung lebokno kene. Saman rasane piye Pak? Wah, enak te. Aku meneng ae dadi duit kok. <laughs> Neng kene roh pemandangan. Pemandangan opo? gunung gunung <laughs> laut aku mau dadi duit pak eh, aku dadi sabun hmm. Apa menak? Iya no, iki ape budal tanggapan ape ah. budal melok Pak Eko. Pak Pung, Pak Pung, Pak Pung hmm. mlebu aku neng wis ngamar mandi aku sabun wis dicepot ta wis neng anu neng adah kene mm. kono apa ki jenenge anduk Andu. sak mene karo sak mure mlaku klunu klunu aku wis meneng aku dadi sabun lha nyapa kok meneng aku meneng dadi sabun aku meneng ngamar ngono terus bak dicepot kamar mandi dibuka buka seret anduk dicepot lalon-lalon kaya <laughs> aku sabun nak jadi mari kita cepat pak seret tak belok aku ya mau spes guys meneng ya waduh mari ngonot nganggu kan lo dik nganggu apa kan sober eh sober sober sober enak gue tulisannya enak orang ini senengan gak ciduk pak hmm. Hmm. Eh, Jebor. malah lepuri itu ciduk saya batok omay dek cibor malah hmm, gak cibor malah penan digerucuk kerucuk kerucuk kerucuk kerucuk aku gerucuk nek kerucuk kerucuk kerucuk Dia kan tapuk neng lambemu cetok malah omong seneng lah aku gumun aku ngata mari ngono aku dicandak cekel tangan tangan cek Klek. pelak didekat neng wajah sih wah rasanya piye nih mas aku halus oh halus meneng aja meneng apa halus apa nak mau <laughs> meneng aja mau udon udon ini pak pas kan kene bareng iya Mari ngono kene duyek sik. Wah. Sekitar kono dhewe duyek babe-babe. Senengane nguyek ning kono kuwi. Langsung mudun-mudun pas keri-keri piye. Oh, oh, oh, aku meneng ae. Meneng ae aku. Lah sapa? Aku sabun nak. Dadi meneng rowene rene. Lho lho lho, mengisar bareng. <laughs> Daerah kono. Ya dikasai kono dhek. lah menak osrok-osrok. Mari di dicandele adus mari aku eh? meneng. Aku ndungkrung ning kono. Eh. Puri adukan eh? metu Jelalah Mbak Lucy mlebu langsung mak. Yes. Sabun dicemok plek langsung. Cil ndak berontak, Cil. Lah ngono ndak berontak kamu. Aku es dadi sampo sampo. Apa sabun. Apok mukapan Jangan yang mutah ning gon aku. Ya orang ana sabun. Lah lo, saya buat sabun sabune sewenang lo. Jajal saiki umpama puri iki ngomongin tentang sabun. Okay. Puri iki lek adus sing dikosoki dhisik apane? Loh, alah alah Pak Eko kok gampang. Dulu. Pertanyaane kok mudah. Muka dulu. Heh, jawaban Dik. Muka dulu. Muka apa? Oh, Salah ta? cuci tangan mesti to nek sabunanku dijimo nganggo tangan mriki ki astanipun to Pak Eko hmm, hmm, hmm. puri ki lek adus sing digosok di siapane tangan tangan lha kowe apa wajah lha eh, puri nek adus sing digosok napane sik kowe ki nyapa lho ngopeni puri adus kowe ki lho adus apa urung kok ngopeni adus puri ki nyapa sampean dhewe wis adus apa urung jeneng kene Pak ade sabare Pak ngalah ngalah innallaha masabirin iya Pak ya wong awakmu dhewe wong lur iki teko kene iki mbah wis siram bus adus apa urung kok ngopeni puri adus puri lho ben nyanyi karepmu karepmu <laughs> wis dik mbar dik rasa dibales endi sing siji dadi sabun endi sing ngarepe dadi apa siji ne mau duwe duwe lah sampean dados napa toilet pamane umpama umpama ngenyak ngenyak aku harus dateng WC nur dua malah aku malah demen puri tekodok nongkrong pas opo apa wih ya mari kono puri ngalih busutar genti kaya rumah saya gua Urip dadi nembang Pak. Nggih. Iki pundutane mau Banyulangin. Eh, iki Pak Marji Guru Bandung. Pak Ramo. Marji Guru Bandung pandian kalih kula. Oh iya. Endi? Eh? Kowe lujeng dalu. Kowe micek mobil endi? Neng sebelah kono lho ngeta apa Iki soko Malang kadang-kadang ku fans berat soko Malang yo toko Mas. Oke, iki kayak banget di penggemar-penggemar Wilu Jalu. selamat malam semuanya. Hmm. Malang, Budi, Surabaya, Banyulangit. Siap, siap. Pak Edi Karanganyar iki tak aturke. Nggih, Pak Edi Karanganyar kalau mau iya. anu, Oke, Pak Edi. Jajal dhisik, Pur. di Sepur. Suara Masmu sing koyo piye? Mas, mas, mas, mas, mas, mas. Kawelasane, Mas, kawelasane. Suara Wah, jan mas tenan Pak Do. Hmm. Iki cara iki lagune iki anu kendangane sing tiga dimensi ya Mas ya. Lagi iki jajal. Hmm, Apa enak tiga dimensi? Janjine. Tak tak anu. Kok biasa ya Mas ya? Hmm. oh, kayak tiga versi teman. Iya, tiga versi ya. Janjine. tangane ngono eh, wae dek gawe lawas original original oh. suara angin suara angin angin kang saya tanah yo cek latihan ae suara angin tang eh, tang suara angin angin kereri oke kok oke kok tak kendangi ya aku anak buah camet tok iya iya <laughs> Wis camet anggotane nyu paralon. <laughs> Palapa. Sing turut bis-bis paralon didang dung dang. Ayo ayo ayo. Ayo jadi, dadi. Ayo langit. Ya enggak.